Ževe za si sa groviša blagih i žiznih kod te da pridu i selisanje i očisnio svaki jeskani spasi blaže duše naše. pa mi svetih otaca naše, kalabrijskih gospodi, se Hriste Bože naše, pomiluj nas. Izvolite. Izvolite je Pavle. Hvala Pavle. Sedi Pavle. Sveti Vladiko, mreći i sestre, veliki je blagoslov za naš narod, ali i za našu obitelj koja ima ovogu da stražari o blagoslovu Božije nad svješću naroda, a veliki blagoslov je što je večera sa nama episkop, onaj koji nadzire atmosferu, klimu i duhovna stremljenja, pastre, slovesne, da smo se okupili oko jednog imena, e, novog Ilije, novi je bio i u ono vrijeme, jer je naslijedio duh drevnog i velikog starozavetnog proroka Ilije, a Novi je i našim danima, pa na i onom bukvalnom planu i smislu, jer nikad do koji dana nismo ni čuli za njega. I čitajući žitije, koje evo večeras imamo ovdje prevedeno na naš jezik, radovali smo se tom susretu, jer je u pitanju veliki svetitelj i veliki svjedok velikoga Boga. A i ova nedelja u kojoj se nalazimo, počevši od Savinog dana pa do ovog današnjeg, kad slavimo svetog i velikog Jeftimija, posebno je u godišnjem krugu jer slavimo velike oce i Savu velikog ravnoapostolnog i Gavrila Vesmanskog velikog i Antonija velikog među velikim i Atanasija velikog među velikim ocima i Lomila Ravaničkog velikog učenika velikog Grigorija Sinaita pa danas Makarija velikog i Makarija Aleksandrijskog i Maksima velikog ispovjednika, i Marka velikog ispovjednika, i evo Jeftimija velikog. I baš u toj nedelji po Božjem promislu, evo još jednog od velikih, nama nažalost do danas nepoznatog svetitelja Ilije. Da projavi silu Božju i da naša srca bolesna od samoživosti i egocentričnosti, dakle usmjerenosti samo na naša imena, koja ako su odvojena od velikih imena postaju potpuno beznačajna, prolazna, bolesna i lažno ispunjena, iscijeli svojim prisustvom, ukazujući da nismo sami i sebi dovoljni, nego da je isjedenje u susretu, u sretenju. Ne samo sa živim Bogom, jer danas mnogi pokušavaju da se sretnu sa živim Bogom bez njegovih sinova, bez njegovih svjedoka, svetitelja, nego da se sretnemo sa suncem gledajući zrake koji iz njega ishode, a svi svetitelji naše crkve jesu zraci koji ishode iz sunca pravde, iz ovoploćene svjetlosti, Gospoda Isusa Hrista. Tako da se radujemo i blagodarimo i vladici što je blagoslovio da čitava ta misija bude pokrenuta u Kalabriji, evo i prvih plodova, dakle žitija prevedenog na naš jezik, mogućnosti da se proširimo kao bića u susretu sa velikim i blagodaću Božjom do bogočovečanskih razmjera proširenim svetim Ilijom novim kalabrijskim sicilijanskim suncem koje ovo i naše prostore večeras obasjava. Tu je sa nama i Mati Stefanija koja će nam pomoći u ovom neznanju da priđemo i ovom imenu, a i situaciji u današnjoj Kalabriji, povezujući nas sa drevnim svetootačkim monaškim i uopšte pravoslavnim apostolskim predanjem koje nam je svime i tekako potrebno jer nas uvodi u novi život, u novu oblast vječnog carstva, vječnog Boga. Još jednom veliko slovite i sestra Stefanija, izvolite.